Lucoi cae probata. Lucoi epibu leuontes poimnei probaton, epeide ide uc edunanto auton perigenestai, cae pempsantes presbeis, ex eitun auton tus cunas, legontes hos eceinoi tes extras aitioi eisin, cae ei enceirisusin autus, eirene metexu auton geneesetai ta de probata me proidomena to mellon exedo can autus kai hoi lucoi per ginomenoi e keinon raidios kai ten poimnen a fulacton usan di huto kai ton poleon haitus de gus Arae dios prodidusai lansanusi kai autai taheos polemiois geirumenai